mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abayisilamu bo mu Burundi bifadikanije nabo isi yose mu guhimbaza umunsi wo gusozera amafungo bari bamazemwe ukwezi mu Burundi basabwa kubandanya bigenza neza mu kibano nk'uko bimazemo iminsi n'ubwo ubuzima bw'iki gihe ngo butoroshe kubera ibiciro biguma biduga igihugu cy'u Burundi ngo gifise byinshi byotuma gitera imbere mu ihuriro rigira kabiri ku bijyanye n'iterambere riko ribera bujumbura kuva kuri uwa kane faustin ndikumana umuhinga mu bijyanye n'iby'ubutunzi akaba yasabye ko Burundi bwofatira akarorero ku bindi bihugu bimaze gutera intambwe murabikurikira mu ido n'ido ry'ano makuru mu kanya bikavugwa n'icegera uyu muryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu mu gihe kuri uno wa gatanu abayisilamu bo ku isi yose basozera amafungo y'ukwezi kweranda kuri Ramadan Prote Ndagijimana atera kamo abayisilamu bose bo mu Burundi kubandanya bigenza neza mu kibano tubifuriza yuko ko akaryo keza ko gusabikanya ibyo barose byaba bike byaba byinshi basabikanye kandi si abayisilamu gusa n'abatari abayisilamu nabo nyine babone yuko uyu munsi ari umunsi mukuru koko bawunezererwemo kandi kaba akaryo keza no kubandanya inyifato nziza kuko imana bahora batinya muri ukwezi kweranda kwa ramazani y'amana nyine kandi bazokwama batinya n'inyuma yako eh, tugeranije uyu munsi mukuru wa idiri fitiri w'uyu mwaka n'iyindi myaka ni byo kuri ku ruhande rw'iwacu twebwe nk'abayisilamu ugumara umunezero Eh, ku bijyanye naho n'ubutunzi cyangwa iduka ry'ibiciro ibyo si mu burundi gusa si mu burundi gusa no mu bindi bihugu turumva yuko ibintu bitera biduga umugabo igihambaye si uko ibintu biduga ahubwo igihambaye ni uko twondera umugambi cyangwa intumbero twafata kugira ngo ubwo bukene tuburwanye amakuru harabandanya Burundi ngo bukwiye gufatira ku bindi bihugu bimaze gutera intambwe mu iterambere kugira nabwo bwisununure bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana yitabiriye ihuriro rigira kabiri ku bijyanye n'iterambere ririko ribera mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe kuva kuri uyu wa kane Faustin Ndikumana akavuga ko Burundi bwari bukwiye gufatira akarorero ku gihugu ca Singapore kubwo muhinga mu by'ubutunzi akaba narongo yishira hamwe Parsem Burundi ngo burafise ibyo tuma butera imbere twagiye ku gihugu singapuru kirakunda kuvugwa mugabo kubure benshi ntibazi bimwe bimwe bijyanye nacyo dufatiye no ku burundi ngira turagira komarezo turabe biraduha ikigo dufatereye uburundi bufise uburinganire dovense timiri wisatani kati kilometero kare singapuru ifise superfisi do setanse kilometero kare ni ukuvuga singapuru ni nk'amakomine atatu y'uburundi abantu la population burundese nous sommes à muri singapuru ni apepe miliyoni zitandatu ziba ku gatetwari mugabo bose bafungura neza kandi babayeho neza ubwiye biriya by'umwimbo ku munyagihugu peyiberi parabita barasaba kuri tuwasandora mugabo singapura igeze ku bihumbi mirongo ine umwimbo wose mu gihugu twebage haba amasensi miliyari dodorari bo bageze kuri desave miliyari kuko singapura yimbura pido taransifa gusumba uburundi ukaraba kase kazi twebwe twabaye koloni alemande berije kuva muri 1896 singapura ete colonisée depuis 1824 twarose independance muri 1962 singapura yikuke en 1963 babegeranye mugabo performance nk'ubu bafise kimwe mu bivuko vya mbere ku isi icamwo ibintu vyinshi by'ibidandazwa bafise ikibuga c'indege ca mbere kicamwo ingenzi nyinshi bafise katiyeri purasi finansiyeri kuri abantu habera ama eshanje de kapito amabarabara meza ama etaje iki ubuze nimwe tuvuga ati aha mu rundi tuvuga ko abanyagihugu ku kilometero kara ari amajana ane amajana atanu amajana atandatu abita pari kilometere kare me singapuru bageze kuri seti mili katire sa abita kare mugabo barafungura babayeho neza bose ano makuru arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ibiri umunyororo w'imyaka cumi n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi hagera ku majana ibihumbi amajana atatu nico gihano sentare nkuru ya kirundo yaciriye ingabire joseline kuri uyu wa kane yahora arongoye ivuriro ritoya rya kirundo yagiriwe n'icaha cyo kwiba amakarato cumi n'abiri y'ifu y'ubuyi igenewe abana bafise ibimenyetso byo gufungura nabi nawe wabiguze akongera akabitwara n'imodokari yanishijwe gufunga imyaka ibiri n'amezi atandatu hamwe no kuriha ihadabu ry'ibihumbi amajana indwi na mirongo itanu imodokari yiwe ikaba yacishigwa mu minwe ya leta n'inkuru ya abraham safari mu rubanza gukibiriraho rwabaye ku muhingamu w'uyu wa kane muri sentare nkuru ya kirundo uwitwa ingabire joseline yahora arongoye ivuriro ritoya rya kirundo yaciriwe igihano cyo gupfungwa kingana n'imyaka icumi n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi amajana atatu uwo mukenyezi yagiriwe n'icyaha cyo kugurisha amakarato cumi n'abiri y'ifu y'ubuyi hamwe n'ipaki imwe byose bigenewe abana bafise ibibazo byo gufungura nabi nawe we uwo bita sezibura leonard yaguze iyo fu y'ubuyi atako ayitwara n'imodokari yo mu bwoko bwa probox yahanishijwe umunyororo wo gufungwa imyaka ibiri n'amezi atandatu hamwe n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi majana indwi na mirongo itanu imodokari yiwe nayo ikaba yaciye ishigwa mu minwe ya leta twibutse ko ayo makarato cumi n'abiri yafatiwe k'uyu wa mbere ku ibariyeri ry'igipolisi ya komine vumbi aho byagira bisohogoye mu ntara ya kirundo byerekeza mu yindi ntara mu kirundo Abramu safari kubwira radiyo isanganiro urakoze safari abana bakiri bato iyo batanguye gukina urukino rw'umupira w'amaguru mu migwi ikinamwo abana bituma bakura bafise ubumenyi bukwiye ntibishikirizwa n'umurunda wo mu cya canada mu gihe ariko haratanga kuri uno wa kane ibikoresho by'urukino rw'umupira w'amaguru bigizwe n'ibirato hamwe n'imyambaro y'abakinnyi kugwaruka rukina umupira w'amaguru rwo muri zone ya Rubirizi muri komine Mutimbuzi Alain bagira kandi agatera kamo n'abandi barundi ba mu makungu kwijukira guteza imbere inkino mu gushigikira ugwaruka rwo mu gihugu c'amavukiro hari kuri mikro ya Jean-Marie Vianney kumana. twebwe ku bisanzwe dukunda umupira w'amaguru tukawukunda cyane iyo tuba naho tutawukina mugabo turawukurikirana tukaba twumva amakuru y'ingene urukino rutera imbere i Burundi ni guca rero tugira icyiyumvire cy'uko twobaronsa ibirato ni bikeya cyane mugabo icyiyumviro nicyo gihambaye kuba twayumvira aba bana kugira ngo bashobore gutera imbere bateze imbere umukino w'umupira w'amaguru ino mfashanyo nyine mutanze mwibaza ko igiye gufasha runo rwaruka gute mu bijyanye no guteza imbere umupira w'amaguru E, rwaruka urabona rukina ni nibwo kazoza baronse ibirato baronse n'ibindi bikoresho byose bikenewe barashobora guca batera imbere rero iyi ni intango tazi ko bikenewe ari byinshi mugabo tugiye turaterera turi benshi nibaza yuko bukuramo abakinnyi rurangiranwa ejo cyangwa ejo bundi hari abandi barundi benshi bari mu makungu mubatera kaye kamo kugira nabo bagire kano gatima ko kuza barashigikira urundi rwaruka rw'uburundi twababwira yuko bitarinda kuba ari ibintu byinshi umunsi azanye agatererano gatoya ko bavuga mu kirundi ngo isorosoro rigwira iyo riroye nuko rero novuga nti ndabateye akamo iyo muri hose ari kirado kimwe ari bibiri ari bitatu ari imipira bazobyakira turabona yuko aba bana banezerewe cyane nuko twaba twabashikirize aka gafashanyo gatoya ariko kaba ari akafashanyo kavuye ku mutima kumbure iyo urwaruka ruhereye kwiga umupira rukingana gutya bigira ingaruka yahe muri kazoza k'igihugu mu bijyanye no guteza imbere urukino rw'umupira w'amaguru eh, urukino rw'umupira w'amaguru bariko bakina ari abakinnyi cumi n'umwe ku kibuga mugabo bashobora kuba barenga bariga kubana bariga guhanahana